kiel elefantoi salutas unu la alian. Elefantoi havas ne nur bonan memor capablon, ili estas ancao tre sociai bestoi. Novae stut resultoi montras, che ili applicas la tutan corpon por saluti sam specianoin. Ili chancelas exemple la oreloin, caes vingas la rostron. Depende de la situatio, ili cetio combinas bruajoin, gestoin, cae ec odoroin. Ancauce elefantoi existas condut reguloi. Ili obeas certan rang ordon en sia grupo, cae salutas unula alian, ecte ciam ili rincontas sam specianoin. Ec se du elefantoi estas separitai unu de la alia nur dum dec minutoi. Salutoi ciam ocasas. Clarigas zoologino de la Universitato de Vieno. La salutoi estas por elefantoi bona conduto. Por el trovi pli, pri la sociae interagoi de la bestoi, esploristoi de la Universitato de Vieno, analysis octec nau saluta in agoin inter nau africae elefantoi en la jafuta reserveio en Zimbabwe. La resulton de la esploro ili presentis nun en faca giornalo. Africae elefantoi vivas normal case en gruppoi de circa dudec quin bestoi ene de tiui clare reguligitai comunumoi, estas postulatai ancao sociae interagoi. Per tio che ili havas complexan socian sistemon, ili compreneble devas memorteni multain individuoin, cae encerbigi la tutan socian structurom. Tio signifas che la socia intelligentezzo estas tre bone elfarita, diras la zoologino. La elefantoi havas diversain condut modeloin por comunici cun siae samspecianoi. Ili utiligas parte complexain combinajoin el bruajoi, gestoi, tushoi, cae odoroi. De la frappado per la oreloi, lauta trumpetado au profunda grumblado, gis la sen brua chancelado de la oreloi ca la movado de la vosto. Ili adaptas sian reagon ciam alla situatio. Ce la salutado de sam spezianoi, tio ne estas io alia. La tuta corpo salutas, por tiel diri. La elefantoi productas multain sonoin, ili grumblas, ili trumpetas, sed estas ancau multai movoi de la corpo, diras la esploristino. Depende de tio, kiel bone la besto e conas unula alian, la salutado varias. Elefantoi adaptas sian saluton alla vida al vidulo. Ju pli intensa estas la amicetso, des pli intense ili ancau salutas, clarigas la zoologino ancao dum ciom da tempo la bestoi estis separitae, tio ludis rolon ce la elefantoi en Zimbabwe. Se ili ne vidis unula alian dum tre longa tempo, tiam la salutado farigis compreneble pli intensa. La esplorista te amo povis montri che la elefantoi shatas combini certain gestoin cae sonoin a parte volonte. La plei ofta combinajo estas la grumblo cun orela gesto, cia la unu foia au plur foia el faldado. Precipe elefantinoi usas tiun saluton inter si, si diras. La elefantoi attentas ancau pritio, ciu existas vida contacto cun la vidalvidulo, au ciu ne se la attento de la alia estas directata al ili, tiam ili applicas gestoin kiui estas videblei, cae se la elefantoi rigardas alien, tiam prefere estas productatae sonoi por ricevi la attenton de la alia. Che la elefantoi tiel conscie adapta sia in salutadoin alla vida al vidulo, tio estas laula zoologino plua pruvo por la socia intelligentezzo de la bestoi. Si estas certa che tiui etsoe, ancao ce la elefantoi, estas simile bone elformitai. Precipe por la multae elefantoi en zoologiae giardenoi, estas lausci protio grave, attenti ancora pli forte pri la sociai besonoi de la elefantoi.